այսօր ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 400 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանրապետության կենտրոնական հատվածում դիտել է Պաշտպանության բանակի զորավարժությունները։ Նախագահը բավարար է գնահատել զորավարժությունների ընթացքն ու արդյունքները։ Իր խոսքում երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ Պաշտպանության բանակը մեր անկախ պետակաշինության ամենամեծ ձեռքբերումն է մեր երկրի անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդի անվտանգության ապահովման կարևորագույն երաշխիքը, տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման ամենաազդեցիկ գործոններից մեկը։ Մենք բոլորս ողջ հայությունը հպարտանում ենք մեր քաջարի զինվորներով, ովքեր իրենց ամենօրյա համեստ ու խիզախ կեցվածքով պատվով իրականացնում են հայրենիքի պաշտպանի սուրբ առաքելությունը, յուրաքանչյուր վարքյան պատրաստ լինելով կասեցնել ճշնամու ցանկացած ոտնձգություն, նշել է նախագահ Սահակյանը։ Ինչպես հաղորդել են հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանի խոսքով պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը հրամանատարական բոլոր օղակները այս ու մի մյուս զորավարժություններից կանեն անհրաժեշտ հետևություններ եւ կիրականացնեն համապատասխան աշխատանք զինված ուժերի մարտունակության հետևողական բարձրացման ուղղությամբ։ Նախագահ Սահակյանն արժեքավոր նվերներ է հանձնել զորավարժություններում բարձր արդյունքներ արձանագրած մի խումբ զինծառայողների։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Հանրապետության նախագահին զեկուցել է նախագահի հանրարարությամբ եւ նախաձեռնությամբ մեկնարկած մարտական գործողությունների ընթացքում եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքում պետական ապահովագրական վճարը կտրուկ ավելացնելու ծրագրի մշակումը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի եւ Սոցիալական ապահովության նախարարության հետ համատեղ ավարտելու մասին։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է վերոնշյալ ծրագրի մանրամասները։ Մենք եկել ենք մի համակարգի, երբ զոհվելու կամ առաջիկարգի աշխատանություն ստանալու դեպքում հիմնադրամը եւ վիճակի է գնելու զինծառայողի ընտանիքին վճարել միանվագ 10 միլիոն դրամ, երկրորդ կարգի աշխատանության բարակայում 5 միլիոն դրամ միանվագ, այնուհետև սպայական անձնակազմի դեպքում 300.000 դրամ ամսական, իսկ երկրորդ կարգի աշխատանության դեպքում 200, ենթասպաների բարակայում 200 50 եւ շարքային զինծառայողների պարագայում անպատասխանաբար այդ գումարը կկազմի 200 եւ 100 հազար դրամ։ Գումարը կվճարվի զոհվածների բարագայում եւ հաշմանդամների 20 տարի, որպես ապահովագրական վճար։ Առաջին կարգի հաշմանդամների կամ զոհվածների բարագայում այն կկազմի 20 տարվա կտրվածքով սպայի բարագայում 82 միլիոն դրամ, ենթասպայի բարագայում 70 միլիոն եւ շարքայինի դեպքում 48 միլիոն դրամ։ Հաշմանդամների պարագայում հիմնադրամը արդյունավետ գործունեության եւ ֆինանսական միջոցների արկայության դեպքում իր խորհրդի մակարդակով փորձելու է 20 տարի անց որոշում կայացնել եւ շարունակել վճարը Եթե դա հնարավոր չլինի, ապա հաշմանդամը դրանից հետո վերադառնալու է սոցիալական նպաստի ծրագրին, ինչպիսին որ այն լինի 20 տարի անց, այդ ժամանակ համաված պետության կողմից։ Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է հատուկ հիմնադրամի միջոցով, որին աշխատող յուրաքանչյուր անձ ամսական վճարելու է 1000 դրամ։ Հիմնադրամը նաև հավաքագրելու է կամավոր նվիրաբերություններ։ Գումարը ծախսվելու է բացառապես ապահովագրական վճարները վճարելու նպատակով։ Ձևավորվելու է ծրագրի խորհուրդ, հասարակության հարգանքն ու վստահությունը վայելող անձանցից, որը վերահսկելու է հասարակության համար եւս ամբողջությամբ թափանցիկ եւ հրաապարակային այդ գործընթացը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է իրականացված աշխատանքը աշխատանքը եւ նոր հանրարարականներ տվել ծրագրի իրականացման փուլի համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր տնտեսագետ, տնտեսագիտության փիլիսոփայության դոկտոր, Ռուսաստանի հումանիտար ակադեմիայի ակադեմիկոս Հրանտ Բագրատյանն այցելել էր Արցախի պետական համալսարան եւ դասախոսությամբ հանդես եկել պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության արչեւ։ Ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը լսարանի ներկայացրել է հյուրի անցած ուղին, նշելով, որ 1993-ից 1995 թվականներին Հայաստանի համար տնտեսական ծանր տարիներին նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ վարչապետ։ Խոսելով տնտեսության զարգացման մակարդակի բարձրացման մասին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորն ասել է, որ այսօր խնդիրն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունների ինտեգրացիայի բացակայության մեջ է։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը համեմատաբար ավելի բարվոք վիճակում է, քան Հայաստանինը։ 2018-ին ԵՀԿ-յում իր նախագահության ժամանակաշրջանում Իտալիան ջանքեր կգործադրի բոլոր սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ուղությամբ։ Այս մասին հայտնել է Իտալիայի արտգործնախարար Պաոլո Ջենտիլոնին։ Իտալիան նաև մտադիր է հատուկ ուշադրություն դարձնել ԵՀԿ տարածքում ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը, նաև միգրացիայի խնդրին, ասել է նա։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում Համբուրգի հանդիպմանը երկխոսությունը շարունակելու համար եւ պատրաստ ենք աշխատել կողմերի հետ հակամարտության բազմակողմ կարգավորմանը հասնելու համար, ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Նշենք, որ Համբուրգում անցկացվելու է ԵՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում ընդհանուր առմամբ փորձ է արվում բռնությունների մակարդակը պահել ինչ-որ չափով ընդունելի սահմաններում։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը պահպանվում է այն պատճառով, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Մյուս հանգամանքը քաղաքագետի խոսքով կողմերի միջև հաստատվում է ռազմատեխնիկական հավասարակշռություն։ Քաղաքագետը նշել է, որ այս վիճակը դեռևս հաջողվում է պահել սակայն պարզ չէ, թե որքան ժամանակ կշարունակվի։ Արդեն 2 տարի է ինչ Երևանի Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնը Ստեփանակերտի Dentex Dental ատամնաբուժական կլինիկան սերտ համագործակցության մեջ են։ Երեք ախտորոշիչ կենտրոնի մասնագետները Ստեփանակերտում Dentex Dental-ի շենքում կազմակերպել են հիվանդների երկօրյա ընդունելություն, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Դեռևս 2 տարի համագործակցության հաստատված արդյունքում Սեփանակերտի Dentex Dental կլինիկայի երկրորդ հարկում բացվել էր EcoSense ախտորոշիչ կենտրոնի մասնաճյուղը։ Ախտորոշիչ կենտրոնի տնօրեն բժշկական գիտությունների թեկնածու Ինես Հանազարյանը, պատմելով համագործակցության մասին, ասաց. Մենք Արցախում կազմակերպել էինք կոնֆերանս 2 տարի առաջ մանկավարժ գինեկոլոգների համար եւ այսօր նույնպես լինելու է այդ կոնֆերանսը հանրապետական հիվանդանոցի բազայի վրա։ Իսկ այսպիսի ակցիա մենք առաջի անգամ ենք կազմակերպում եւ այսօրվա այսքան մեծ քանակի պահանջարկը հիվանդների մենք երբ որ տեսանք, հասկանում ենք միանշանակ սա շարունակական բնույթ է կրելու եւ մենք նորից ու նորից կգանք Արցախում նման ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Երկորյա անվճար հետազոտություն խորհրդատվություն ախտորոշիչ կենտրոնի մասնագետների կողմից։ Իդեպ այս անգամ Արցախ են ժամանել ռևմատոլոգը, ուլտրաձայնային հետազոտության մասնագետը եւ գինեկոլոգը։ Նոյեմբերի 7-ին եւ 8-ին Dentex Dental կլինիկայում հայտարարված է բաց դռների օր։ Ինչու կոնկրետ այս մասնագետներն են այս անգամ ժամանել, բարձաբանում է Ինեսա Նազարյանը։ Ինչու նաև գինեկոլոգը ես ինքս կին եմ, բժիշկ եմ եւ հասկանում եմ, որ հայ կանայք շատ մեծ ցանկություն ունեն բժշկի դիմելու, իսկ ըստ ինձ առողջ կինը դա առողջ ընտանիքի գրավականն է, միանշանակ դրա համար մենք անպայման մտածեցինք, որ նաև գինեկոլոգի կոնսուլտացիա կազմակերպենք մեր կանանց համար։ Մեր այցելության ընթացքում մանկավարժ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանն արդեն հասցրել էր ընդունել մի քանի հիվանդի։ Նա առաջին անգամ չէ Արցախում, միշտ էլ մեծ հաճույքով է գալիս Արցախ եւ աշխատում այստեղ։ Հարցին, թե կանացի որ հիվանդության դեպքերն են ավելի շատ, բժշկուհին պատասխանեց։ Խնդիրներն ունեն մոտավորապես ինչ եւ նաեւ Հայաստանի քաղաքականացմոտ ամենամեծ խնդիրը դա որ ոքային հիվանդությունն է եւ ամենամեծ հաճախականությունը ամենաբարձր հաճախականությունը կանգատների եւ պացիենտների։ Դա հետակապված նաեւ կարևորում է հարցը անպտղության, որը նույնպես տենդենսը նույնն է, ինչ Հայաստանում այն էլ այստեղ։ դե։ Հիպերպլաստիկ process-ների, գերաճիտ բարորակ process-ների հաճախականության մասին ենք խոսում։ Ինչպես նաև կարևոր հարցն է դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգն է։ Հավելենք, որ 3 ախտորոշիչ կենտրոնի մասնագետները միևնույն ժամանակ նաև դասընթացներ են անցկացրել Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգների համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կանխատեսումների թակավոր անվանումը ստացած Չինական կապիկը ԱՄՆ հաջորդ նախագահ է ընտրել Դոնալդ Թրամփին։ Պարբերականի տվյալներով Մարգարե կապիկը պետք է ընտրություն կատարեր երկու բանաների միջև, որոնք դրված են եղել ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներ Հիլարի Քլինթոնի եւ Դոնալդ Թրամփի նկարներով ստվարաթղթի հետևում։ Ավելի վաղ կապիկը կանխատեսել էր, որ Պորտուգալիան կդառնա Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության չեմպիոն։ Նա ընտրել էր Ֆրանսիայի եւ Պորտուգալիայի դրոշներով բանաների միջև։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Հայաստանի համար նախընտրելի է դեմոկրատական կուսակցության տեխնացուի հաղթանակը։ Այս մասին ասել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանին ձեռնտու չէ ԱՄՆ հանրապետական կուսակցության քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով Օբամայի նախագահության շրջանում Ռուսաստան արեմուտք դիմակայության աճին, քաղաքագետը նշել է, որ դա նույնպես ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության բառած քաղաքականության հետևանքն է։ Thank you Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի մշակութային դաշտում վերջերս նորամուտի հայտ է ներկայացրել Վելանս վոկալ համույթը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վելանս վոկալ համույթը ընդամենը մի քանի ամսվա պատմություն ունի։ Նրա հիմնադիրը եւ գեղարվեստական ղեկավարը Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի շրջանավարտ երաժիշտ եւ երգահան Վիլեն Միքայելյանն է։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի գործադիր տնօրենը, երգչուհիները նույն այդ կենտրոնի շրջանավարտները։ Վիլեն Միքայելյանի խոսքով համույթի բոլոր 4 երկչուհիներն էլ իր աչքի առաջ են աճել։ Երեխեքի բոլոր մեր Ստեփանակերտ մանկապատանիք աստեղծագործական կենտրոնի շրջանավարտներն են, շատ հավանդավոր են, շատ սիրում են երկարվեստը, նկատելով իրանց վաղ տաղանդը։ Մենք որոշեցինք բացել նման ծրագիր։ Համույթի անվանումը նրա անդամների անունների սկզբնատարերի համադրությունն է եւ պատանի երկչուհիների համոզմամբ հաջողություն է բերելու իրենց։ Համույթի վերջերս մոտ 1 շաբաթ առաջ կայացած Անդրանիկ Համերգը նույնպես այդ մասին է խոսում։ Երկչուհի Սիմոնա Սիմոնյանը խոստովանում է, որ Ճիշտն ասած, մենք շատ էինք հուզվում համերգից առաջ։ Մենք շատ ենք աշխատել այդ ծրագրի վրա, շատ ջանքեր ենք թափել եւ մենք հասել ենք մեր նպատակին եւ շատ համարձակ պատրաստված դուրս ենք եկել եւ գրավել ենք հանդիսատեսին։ Երաժիշտների դատին ներկայացված երգացանկը բազմազան էր հայ ազգային ժողովրդականից մինչև ջազ։ Վոկալի մասնագետ Էլինա Ստեփանյանի խոսքով Վերաղջիկները լավ են ընկալում են բոլոր ժանրերի երգերը։ Համույթի անդամներից Անի Սաղյանը իր իսկ խոսքով 4 տարեկան հասակից է երգում։ Մոտորապես 15 տարի է, որ երգում եմ ընդհանուր։ Սկզբից հաճախել եմ զանգակներ ստուդիա կա, իսկ 10 տարեկանից արդեն հաճախել եմ անկապատենական ստեղծագործական կենտրոն։ Համույթի բոլոր անդամներին ես ճանաչում էի։ Այս համույթում մենք ավելի մտերմացանք եւ դարանք մի ընտանիք։ Եվ բոլորս միմյանց շատ սիրում ենք եւ ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց այս համույթի արդեն։ Համույթի բոլոր անդամներն էլ ապագայի հանդեպ լավատեսությամբ են համակված։ Թեպետ ներկայումս այն գոյատևում է միմիայն մասնակիցների նվիրվածության ու երանդի շնորհիվ, այդուհանդերձ նրանցից ոչ ոք չի կասկածում, որ Վելանսը երկար ճանապարհ է անցնելու, ինչու՞ չէ Արցախյան մշակույթը ներկայացնելով նաև աշխարհի հայտնի բեմերում իսկ մինչ այդ Վելանսն աշխատում է նոր համերգային ծրագրի վրա, որը կազմված կլինի Արցախյան բարբարով երգերից։ Յուլիա Վանյան այսօր Այսօր ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի միջազգային օրն է։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի միջազգային օրն ամեն տարի նշում են նոյեմբերի 8-ին։ 1961-ի այսօրն է եթեր հերարձակվել ՈՒՀԱ-ի առաջին հաղորդումը։ Տոնն առաջին անգամ նշվել է 2001 թվականին։ ՈՒՀԱ-ի միջազգային առաջնություններին մասնակցել եւ լավ արդյունքներ են գրանցել նաեւ հայկական թիմերը։ 2013 թվականին լրացավ Հայաստանի ՈՒՀԱ ասոցիացիայի 20-ամյակը, որի շրջանակում կազմակերպված համերգին հանդես եկան 1993-ից 2002 թվականների ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի հայկական լավագույն թիմերը, այդ թվում Երմին, Նոր հայերը եւ հայկական նախագիծը։ Ուհայի նախատիպը լրագրող Սերգեյ Մուրադովի կազմակերպած ուրախ հարցերի երեկո հաղորդումն էր, որն էլ ստեղծվել էր չեխական գուշակիր գուշակիր գուշակ հաղորդման նմանությամբ։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում տեղի ունեցած Կիոկուշին կարատեի Կովկասի բաց առաջնությանը հայ Կիոկուշին կարատեիստները մեծ հաջողություններ են գրանցել։ Առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանը, Ադրբեջանը, Գերմանիան, Ղազախստանը եւ Վրաստանը։ Հայ մարզիկները հայրենիք են բերել 6 ոսկե, 3 արծաթե եւ 10 բրոնզե մեդալներ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրը սպառվեց